الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله aziz mujohid aka uka birodarlar bugun <clears throat> bugungi suhbatimizda buyuk tijorat haqida gaplashamiz alloh subhanahu va taolo ya'ni bizlarni yaratgan mehribon robbimiz o'zini yo'lida bo'lgan jihodni Allohning yo'lida bo'ladigan jangni Alloh taolo tijorat deb nomladi. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu tijoratni buyuk tijorat deb Alloh taolo bayon qildi va mana shu tijoratga mu'minlarni Alloh taolo qiziqtirdi. Mu'minlarni Alloh taolo targ'ib qildi. Alloh taolo aytdiki: "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim?" تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ey iymon keltirganlar ya'ni alloh subhanahu va taolo bu xitobini iymon keltirganlarga qilyapti ma'lumki alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda 90 o'rinda shu iymon keltirganlarga xos xitob qilgan ey iymon keltirganlar degan xitobi 90 o'rinda rahmon ya'ni alloh subhanahu va taolo nidolari bor Mana shu nidolardan bittasi mana Alloh subhanahu va taolo tijoratga mu'minlarni chaqiryapti. Albatta, ya'ni Alloh taoloning har bir buyrug'iga mu'minlar ya'ni eshitadi, unga itoat qiladi. Ya'ni mu'min bo'lmagan insonlarga aytilmayapti, bu tijorat Alloh taolo ularga chaqirmayaptiki, ular bunga itoat qilishmaydi. Buni Alloh taolo haqiqiy iymon keltirganlarga Alloh taolo xitob qilib aytyaptiki, iymon keltirganlar sizlarni alamli azobdan najot beradigan, qutqazadigan tijoratga dalolat qilaymi deyapti Alloh taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatni mazmunidan mana shuni tushunsak bo'ladiki, ya'ni alamli azobdan qutqaradigan deyapti. Kishiga ya'ni bu dunyoda ham, oxiratda ham, ya'ni albatta ya'ni bu dunyoda mana ko'ryapsizki, shirinliklar ham bor, shu bilan birgalikda achiqliklar bor. Ko'p alamli azoblar ham bor. Insonning hayotida ko'p achiqliklar bo'ladi. Mana shu qiyinchiliklardan qutqaradigan narsa. Ya'ni inson bandachi, ya'ni bu dunyoda bilmaydi. Ko'p narsani biz bilmaymizda, ko'p gandiraklab yuradida, kishi ko'p boshini ko'p yerlarga uradi, qiynaladi, alamli hayot kechiradi. Mana shu alamli hayotdan Robbisi uni chiqarishida yo'lini ko'rsatyapti. Men sizlarga alamli azobdan, ha, bu dunyodagi alamli qiyinchiliklardan ham va oxiratdagi alamli azobdan ham sizlarni qutqaradigan, najot beradigan tijoratga dalolat qilaymi, deyapti Alloh taolo. <clears throat> ya'ni u tijorat qanday tijorat edi? Tabiiyki mu'min inson Robbisi bu gapni aytgandan keyin, qiynalib yurgan bir insonga oddiy bir masalan bir inson qiynalib yurgan bo'lsa, shu qiyinchilikdan chiqib ketishni o'ylab yurgan bo'lsa, bir odam unga kelib turib aytsaki, bir birodari men senga bir osonlik yo'lini ko'rsataymi shu shu qiynalib turgan holatingdan chiqib ketish desa, albatta eshitadi, bajonidil eshitadi. Bu yerda endi qarangki, bu bir oddiy bir birodar emas. Bu yerda bizni yaratgan Robbimiz bizlarga bu tijoratni o'rgatyapti. Mana shu alamli azobdan chiqib ketishlikni, g'am qayg'ulardan chiqib ketish yo'lini dalolatini ko'rsataymi sizlarga? Aytaymi, qana shu tijoratni deyapti Alloh taolo. Tabiiyki bunga mu'min inson nima deydi? Ha, Robbimiz aytgin deydi. Robbimiz aytgin biz eshitamiz deydi va mana shunga itoat qilamiz deydi. Robbimiz aytadiki, tu'minuna billahi va rasulihi. Avvalda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirasizlar. Ya'ni vaholanki o'zi Alloh taolo ey iymon keltirganlar deb xitob qilyapti. Mu'minlarga xitob qilyapti. Yana ularga qarang, birinchi nasihati nima bo'lyapti? Alloh taolaning birinchi Alloh subhanahu va taolo aytgan buyrug'i shu bo'lyaptiki, dalolati Allohga oxirat kuniga iymon keltiringlar. Ya'ni iymonni yaqin qilishlik kerak. Allohga oxirat kuniga iymon keltirmay turib kishi jihad qila olmaydi. Allohga oxirat kuniga iymon keltiringlar va Allohning yo'lida molinglar bilan, joninglar bilan jihad qilinglar. Demak, avval iymon, aqida, tavhid, so'ngra nima? Allohning yo'lida molinglar bilan, joninglar bilan jihad qilinglar. Mana shu yerda yana bir urg'u beriladigan bo'lsadiki, yani demak Alloh taolo faqat joninglar bilan jihad qilinglar demadi. Molinglar bilan va joninglar bilan dedi. Demak, ana shu mol, ya'ni mol birinchi kelishligini ba'zi olimlar shunday sharhladiki, jihod dedi, jihod jon jihodi bu mol jihodi bilan bo'ladi dedi. Mol bo'lmasa jihod bo'lmaydi. Shayx Abdulla Azam aytganlaridagi, ya'ni erkaklar jihodga muhtojdir. Jihod esa mablag'ga muhtoj dedi. Moddiyatga muhtoj dedi. Demakki, ana shu molinglar bilan, joningizlar bilan jihad qilasizlar. Va mana shu narsa, zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Agar bilsalaring, mana shu narsa o'zlaring uchun yaxshidir, deyapti Alloh taolo. Mana shu narsa sizlarga yaxshidir. Mana shu narsada sizlarga alamli azobdan sizlarni qutqaradigan narsa mana shu narsa bo'ladi. Mana shu tijorat bo'ladi. Men katta tijorat mana shu tijorat. Mana shu tijoratni savdogar bo'lishga nima qiling? Harakat qiling. Va Alloh subhanahu va taolo demak jihodni o'zini yo'lida bo'ladigan jihodni va Allohning yo'lida bo'ladigan shahodat ne'matlarini Alloh taolo demak tijorat deb nomladi.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 Ular Alloh yo'lida jang qilishib kofirlarni o'ldiradilar va o'zlari ham Alloh uchun shahid bo'lib o'ldiriladilar. Bunday mu'minlarga jannat berilishiga haqida Alloh subhanahu va taolo Tavrotda, Injilda va Qur'onda o'zini haq va'dasini bergandir. Va Allohdan ko'ra ahdiga vafodoro kim bor deyapti Alloh taolo. Bas ey mu'minlar, qilgan bu savdolaringizdan shoyat nima nima qiling, juda ham xursand bo'ling, shod bo'lingiz. Mana shu haqiqiy buyuk baxtdir deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, mana shu Allohning yo'lida bo'ladigan jihodda kishi demak Robbisiga ahd berib chiqishligi, mana shu yo'lda turishligi Robbisi bilan u bay bo'lyapti. Alloh taolo buni bay deb baholadi. Va bay qanday bo'lyapti? Alloh taolo sotib oluvchi bo'lyapti, mushtari bo'lyapti, mu'min kishi, mujohid jonini sotuvchi bo'lyapti. Ikkalasi kelishyapti. Robbisi bilan kelishyapti. Ya'ni nimani evaziga kelishlyapti? Bu yerda ya'ni alishilinyapti, kelishilinyaptiki, nimani alishtirishlikka sen joningni berasan deyapti Alloh taolo, men senga joning bilan molingni evaziga deyapti, jannatni beraman deyapti. Ya'ni boshqa narsani va'da qilinmayapti bu yerda. Ya'ni bu dunyodagi narsalar emas, bu dunyodagi mansablar yoki bu dunyoda boyliklar emas, oxiratdagi Alloh subhanahu va taolo jannatni va'da qilyapti Alloh taolo. Shu jannatni demak, alishiladi. Va mo'min kishi shu bilan bay qilyapti. Endi bay qilayotgan kishi, ya'ni bay qilinayotgan zotga ham qaraladi-da. Ya'ni siz qanday zot bilan siz bay qilyapsiz? Demak Alloh taolo shuncha aytayaptiki, ana shunday u u bay qanday sharti nima edi? Ular Alloh yo'lida jang qiladi, o'zlari ham mana shu yo'lda keyin qatl etiladilar. Kofirlarni qatl etadi, o'zlari ham qatl etilinadi. U demak shahid bo'lguncha jang qilardi. Va bunga deydi Alloh subhanahu va taolo Tavrot, Injil va Zaburlarda barcha ilohiy o'zi tarafidan nozil bo'lgan kitoblarda Alloh taolo va'da berdi bunga deyapti. Va man avfa va man avfa bi ahdihi min Alloh. Allohdan ko'ra ahdiga kim vafodorroq deyapti. Ya'ni qalbimizga mutmainlik beryaptiki, ya'ni Allohdan ko'ra kim ahdiga vafo qiladi? Modomiki sen buzmasdan ahdingni, ahdingni men hech qachon buzmayman deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bunday ayb nuqsondan pokdir. Modomiki biz buzmasak, hech qachon Alloh taolo bu bayni buzmaydi. Biz mana shu ahdimizda oxirigacha turadigan bo'lsak, Allohga qilgan tijoratimizda turadigan bo'lsak, demak Alloh taolo albatta albatta demak jannatni berar ekan Alloh subhanahu va taolo. Inshaalloh. Va yana Alloh taolo bu bayda qilganlarga Alloh taolo aytayapti, xush xabarlik beryaptiki, fastabshiru bi bay'ikumul ladzi bay'atum bi. Ya'ni sizlar bay qilgan bu baylar bilan, bu savdolar bilan xursand bo'linglar, deyapti. Alloh taolo avval demak tijoratga dalolat qildi. U dalolat qilgandan keyin Alloh taolo bilan demak ana shu Alloh taklif qildi. Ya'ni kelinglar shu tijoratni qilinglar men mana deb. U unga endi rozi bo'lib, uni mana shunga rozi bo'lib, mana shu bayda qilganlarga Alloh taolo demak ahdida turishlikka Alloh taolo chorladi, va'da berganligini aytdi va endi mana shu ahdiga turganlarga albatta Alloh taolo ahdiga turguchiroq bo'lgan zotligini va demak barcha ilohiy kitoblarda buni va'dasini berganligini aytdi Alloh taolo. Va mana shu bilan xursand bo'lishlikka Alloh taolo aytayaptiki, xursand bo'linglar shu bilan deyapti. Xursand bo'ladi. Demak, sizlarga jannat aniq inshaalloh. Mana shunda sobit o'tadigan bo'lsanglar, jannat sizlarga bo'ladi. Va zalika huval fawzul azim. Mana shu haqiqiy yutuq mana shu bo'ladi, deyapti. Haqiqiy mana foydali tijorat, ha, haqiqiy tijorat mana shu bo'ladi. Haqiqiy katta foyda, qarang. Jannat foydasi jannat bo'lgan tijoratdir mana shu tijorat. Xo'p, mana shu tijoratni qiladigan bo'lsak demak, demak Alloh taolosh shunday bayt deb nomladi. nima qiladi bizni? Yaghfir lakum zunubakum va yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ana shu buyuk yutuq nima edi? Yaghfir lakum zunubakum. Sizlarni gunohlaringizni kechiradi, deyapti. Gunohlaringizni kechiradi va sizlarni ostidan anhorlar oqib turgan jannatga Alloh taolo kirgizadi. Yana va masakina tayyibatan fi jannati adn. Adn jannatlaridagi pokiza maskanlarga Alloh taolo kirgizadi. Va mana shu buyuk g'alabadir, deyapti Alloh taolo. garchi bu dunyoda fathu nusratlar ko'rmay o'tib ketgan mujohidlarga ham demak buyuk g'alaba mana shu g'alaba bo'ladi. Va uxro tuhibbunaha va yana deydi sizlar yaxshi ko'rgan boshqa narsani ham Alloh taolo beradiki, bu u dunyodagisi edi, jannatga Alloh taolo kiritishligi. Endi bu dunyoda ham Alloh taolo sizlar yaxshi ko'rgan narsani beradi, u nima edi u? Nasrun minallohi va fathun qorib. Alloh tarafidan bo'lgan nima? Nusrat. Uni sevardinglar nusratni. Mana shu nusratni Alloh taolo beradi va o'zi tarafidan bo'lgan yaqin bu yaqinda bo'ladigan Makka fathini ham Alloh taolo sizlarga beradi, deyapti. Ya'ni bu sahobalarga aytilgan bo'lsa-da, inshaalloh, ya'ni biz ham hozir davrimizga tushiradigan bo'lsak, yaqin kundagi bu Amerika radustagi bo'lgan g'alaba, vatanlarda bo'ladigan g'alabalarni inshaalloh Alloh taolo beradi inshaalloh. Mana shu tijorat orqasidan albatta Alloh taolo beradi. Va bashiril mu'minin, mu'minlarga xush xabar bering, deyapti Alloh taolo. Va yana Alloh taolo mu'minlarga aytayaptiki, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, Mana shu oyat hadislarda eshitgandan keyin nima qilinglar? Kunu ansorallohi kama qala Isa ibn Maryama lil havariyina man ansori ilalloh. Allohning ansorlari bo'linglar deyapti. Allohning yordamchilari bo'linglar. Allohning diniga yordamchi bo'linglar. Xuddiki Iso ibn Maryam havoriylarga aytgan ediki, Allohning yo'lidagi da'vatimda, Allohning yo'lidagi xizmatimda kim menga ansor bo'ladi degan edi. Deganda havoriylar aytgan edilarki, nahnu ansorulloh, biz Allohning ansorlarimiz deishgan edi. Xuddi shunga o'xshagan deyapti, sizlar ham ansor bo'linglar deyapti. Allohning dini uchun ansor bo'linglar. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo o'zi qodir edi, dinini quvvatlab qo'yishlikka biz siz ham qodir edi, lekin Alloh bizni imtihon hovlisi ekan bu dunyo, bizni imtihon qilishni Alloh taolo iroda etdi. Ya'ni biz mana shu yo'lda harakat qilishimizni Alloh subhanahu va taolo xohladi. Ansor bo'lib Alloh diniga yordam berishimizni Alloh taolo xohladi. Alloh taolo aytdiki: "Ayyuhallazina amanu in tansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamakum." Iymon keltirganlar, agar Allohga yordam bersanglar, qani Allohga biz qanday yordam beramiz? Bu gapni Alloh o'zi aytmasa biz qanday aytamiz bu gapni? Ya'ni Alloh diniga yordam beradigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Qadamingizni sobit qadam qiladi, deyapti Alloh taolo. Demak, mana shu tijoratni qilishimiz kerak. Demak, buyuk tijorat mana shu tijorat ekan va mana shu Alloh subhanahu va taoloning diniga biz nima qilishimiz kerak ekan? Yordam berishimiz kerak ekan. Zero bu iymonning haqiqati mana shu tijorat qilgan insonlarda bo'lar ekan. Alloh taolo aytgandaqa Hujurat surasini 15-oyatida innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah ulayka humus sodiqun. Haqiqiy mu'minlar kimlar? Haqiqiy iymonini isbot qilgan mu'minlar kimlar? U mu'minlar faqat Alloh va uni payg'ambarga iymon keltirib, so'ngra hech qanday shak shubha qilmaganlar va moli jonlari bilan Alloh yo'lida kurashgan zotlardir. Ana o'shalargina o'z iymonlarida sodiq bo'lgan zotlardir, deyapti Alloh taolo. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shu tijorat qilgan bandalarni iymonda sodiq deb Alloh taolo nomladi. Va sallallohu alayhi rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Biz ham mana shu buyuk tijoratga chaqirib qolamiz. Hamma mu'min aka-uka birodarlarimizni va opa singillarimizni ham chaqirib qolamizki, bu tijorat mana alhamdulillah nafaqat erkaklar, hozirgi vaqtda hatto ayollar qilyapti mana. Mana shu tijoratga labbe deb turib ayollar chiqyapti. Qaroniyalar mana hattoki fidoilar qilib nima qilishyapti? Mana shu tijoratga labbe deb chiqishyapti. Alhamdulillah Alloh izni bilan mana shu bizlar turgan mana bu Afg'oniston mintaqalarida, mana bu yurtlarda minglagan minglagan birodarlar mana shu tijorat qilib ketishdi. Jannatga nihoyat yaqin yerda turibmiz birodarlar. Jihod juda ham bir yaqin yerdamiz. Sal xohlasa ketamiz inshaalloh. Shunchalar bir yaqin turibmiz. qancha-qancha e, birodarlar shu savdoni qilib demak ketdi, inshaalloh najot topib ketdilar. Biz ham mana shu savdoda qilishimiz kerak. bu savdada Alloh subhanahu va taolo 3 toifaga bo'ldi insonlarni. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh. Mu'minlar orasida shunday bir erkaklar borki dedi. Vaholanki o'zi mu'minlar desam de erkak arab tilidagi mu'minun o'zi arablar erkaklarga aytilardi. Lekin mu'min erkaklar orasida yana bir erkaklar borki deb Alloh taolo aytayapti. Nima ular nima qilgan? Allohga bergan mana shu bay ahdlariga, baylariga ular vafo qilishgan. Allohga nima qilgan? Jonini topshirishgan edi. Allohga jonni sotgan edi ular. Mana shu narsaga ular nima qilishdi? Sadoqat bilan ular vafo qilishdi. Va minhum man qada nahba, endi ulardan bir toifasi shu ahdiga vafo qilib shahid bo'lib ulushni olishdi. Va minhum man yantazir, ikkinchi toifasi kusturishdi. Va man baddalu tabdila, ya'ni uchinchi toifa munofiqlar kabi ular mana shu ahdlarni buzmadilar, alishtirmadilar va man baddalu tabdila, ya'ni shu baylarni o'zgartirmadilar. Shu Robbilariga bergan baylarni o'zgartirishmadi. Demak, mana shuning uchun biz ham Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, mana shu yo'lda Alloh taolo bizni sobit qadam qilsin. Sobit qadam qilishni nima qilishimiz kerak ekan? Alloh taolo aytganidek, iymon keltirganlar Allohga nusrat bersanglar, diniga yordam bersanglar, sizlar yordam berib sobit qadam qiladi, deyapti. Demak, Alloh dinida doim xizmatda charchanmasdan, shuni shuni xizmatida doim bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo bizlarni ham sobit qadam qiladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. www